beş vakit namaz kılmak nimetine mazhar olanlar ve camiye ve cemaate devam <laughs> edenler bu sure-i haşrı nihayetini Vallahu lezi la ilahe illahu burasını ezberleyiniz. Ve bunu sabah namazının farzından sonra okuyunuz. Ve akşam namazından sonra okuyunuz. Ki sünneti Resul'dür. Sabah namazından sonra okuyanlar Kur'an'ın fazileti ve nuru ile akşama kadar Allah'ın hıfzı emanında olurlar. Akşamdan okuyanlar da sabaha kadar yine Allah'ın hıfzı emanında bulunurlar. İhmal etme, ezberleyiver.